nak ngiringi penjenengane Mas Percaya Mas judo, Monggo, datos nggih. para Mas Yudo, selamat. Halo Pak Eko, alhamdulillah. Nggih. Pak Eko. Dalam Mas Brojel. Wah, luar biasa dan wajahnya semakin lama semakin pucet. Wong bersinar. Oh, bersinar. Kuwi mergo saka wedak. Oh, Sarehne Pak Eko iki pakulitane ireng dadi ketok kelawu ngono. Oh, alah. jenengan damel pon mboten usah damel kliwon <laughs> dadi luwih resik ngoten lho Pak. ketemu sik lagek lho kok ya wis ngelokne ki ancal. Ngelokne kancane ya. Sepuntene Pak Eko. Sami-sami Mas Bojo. Jenenge ketemu karo kancane paling tidak ngene paling tidak silaturahmi iki. Silaturahmi jaga seduluran. Pak Eko. Hmm, pripun Mas Bojo? Ketwau jenengan duki. Sawetawis. Jam pinten? Nggih sekitar jam 8. Oh, masang debok. Jam 8 kok teko. Ora jam 8 esuk lho maksudnya jam oh, jam dan. 20 lek bengi. Ngono wi jenenge wong tanggung jawab, hmm. disiplin terhadap pekerjaan. Jam 8 wis rawuh. Pak Eko, Pak. Sowan ning daleme Pak Bro karo Bu Tarni. Walik. Hah? Pak Tarni Bu Maria. Lho, sing sodok sapa, Bos? Gak iki genah tulisannya sapa lho? Gen aku Pak Sodok sing jane Dari Jare sing wedok Bro. Iya toh, Bos? Aku kok malah orang ngerti toh. Mas. Bro, terus akhir disodok karo Pak Tarni. Lah, ngono lho ketoke. Baru mangsa aku. Nggih, Bu sinten? Ibu, Sinten? Maria. Oh, oh, Mariam bakul soto, Dek. Oh, Mariam soto Laila. Oh, Mariam soto epleknya eh, gadul gadul. Oh, Mariam soto Laila. Oh, Mariam soto ceng ceng ceng. Disodok karo Pak Tarni. Ora Maryam, Mariah. Ya. Mariah disodok. Halah, halah. <laughs> Wes, nggih oh, nggih sampun. Kagungan kersa napa menika? Dalam rangkane banyak, Mas. Kok akeh apa Agustusan barang? Ora. <laughs> Napa? Pertama banyak ngekarke. Oh, Jadi tembung kuno, tembung lawas, walaupun suami istri itu sudah diijab nih liwat setatane negara lan agama ning lek wong adat wong kuno mbiyen sik lek rung dikarke iki urung urung mekar godhonge, urung mekar oh. kembange ngono lho Mas. Iya. Heeh. Oh iki lho bae. Wah, lah iki to wonge. Pak Mukari, Bu Istiri. Lho, sik to, tak genahne dhisik rungokno aja terpanjang kuwi. Sing genah iki catetane. Lah, moh aku apik iki nek fotone. Ini nek gambare kok niki. Iya. Wah, amu apa ora nek dosane blas. Pak Tarni iki ngekarke ingkang putra sing asmane Mas Mukari karo Mbak Kustiri iki saka Jawa Barat. Sing pertama kuwi kajate nyekarne putrane Pak Tarni Jokowi ya kuwi Mas Mukari karo Mbak Gustiri. Okay. Sing kedua Mitoni, Mitoni iki putrane Pak anu, putrane Pak Mukari, Pak wayahe Pak Tarni. Oh putune. Putune, putune Pak Tarni. Sing ketiga ya kuwi syukuran menempati rumah Jokowi ya kuwi Mas Mukari. Omahe oh apik, Dik. Gwedi cagake. Sing Pak Do? Lah kuwi lho omahe lho. Kuwi masuk cagak Pak Wah, berarti engko termasuk Dik mangan enak Pak Do lak koyo ngene iki. Lah kok iso lho? Aku pokoknya Niteni cagak lho nanggap aku. Nek cagak enak, eh, nek berarti mangane. Mangane enak. aku ora panganan, tak delok saka rokoke. <laughs> Nek omahe apik niki jelas rokoke paling tidak nek Reji Samsu ya Surya. <laughs> Ini Pak Eko mati urip apa sih? <laughs> Rendel. Wong iki kelangenan, Mas. Arep-arep piye lek wis kelangenan. Kesenengan. Kesenengan ngono. Akhire lurah pelit kowe. Wong iki senengane dhewe-dhewe kemaremane dhewe-dhewe oh, Pak Eko Apace. Iki anu pirang-pirang dina iki tersinggung kalih kula. Lah sebabe napa? Ketaton rasa, Dek. Wong aja ketaton rasa. Lah piye to wong genah-genah kuwi gebetanku lah kok digebet Dek ta. <laughs> Ora ya kurang aja. Oh berarti tiga menika ngekarne. Tiga ta, Bos? Nggih, ngekarne mitoni karo penempatan. Mitoni karo penempatan rumah baru Bapak Mukari karo Ibu Oskadril. Eh. Kok obat watuk, Dik. Astiri. <laughs> Hmm. sirih nah. ustirih wajah jawa barat yang angel-angel ya jenengi bahas ya nah, didungaknya moga-moga keluargane pak mukari karena Bu sirih ini bahagia ayam tentrem hmm. sakinah mawadah warohmah terus yang dipitoni putrane hmm. dadi putra sing piguna tumrap nusolan bongso, bongso. soleh lan soleha, lan untuk penempatan rumah baru hmm? ya bersyukur alhamdulillah wis iso gawe omah gawe omah alhamdulillah apike kaya ngene tasakuran, tasakuran bersyukur Loh, si mas pak percil Ndekno omahe ya apik. Lho, percil mboten kalah sae. Kuwi nyapa mbok pamer-pamerne wong-wong. Maksudke diduduhake lek kerjane panjenengan iki padha karo Pak Mukari, daleme ya apik ngono lho Mas Percil. Daleme Pak Mukari nuwun sewu mboten enten apa-apane kalek gene percil. Daleme Pak Mukari paling tidak cagak kan namung sekawan utawi wolu. Hmm. Omahmu cagake pira, Dik? Ngarep ya. Aku ngarepe papat tambah wolu tambah songo, Mas. Lho, lah kok iso songo lho? Lah ndoyong nengen kok wesan omahku tadi. Oh, gue nyongkok dah. Nyongkok. Tapi yo apa? Tapi niki pun non saya lho, Bos. Hmm. Nah, masalah mah kan igoro niku kan saat niki pun radi awis toh. Hmm. Meteran tanahnya pun radi awis. Okay. Niki pun ya alhamdulillah ki aku tuku lemah ki patang puluh meter musuh suh meter waduh tuh niku kalau tak gitu, patang puluh meter ya ombo termasuk ombo no tak ke rumah terus tak ngeni sih ngendi ngeni ku pokoknya niku mangke badai kalau tingkat ngudune niku patang tingkat, munggahe wolung tingkat. Anjar berarti omahmu. Iya. Sik 40 meter kuwi mang sing kok nggene iki sing pirang meter? Mbok masa apa dinggeni pokoke tak kotak tok. Kabeh. Kabeh mbok bangun. Iya tak bangun apa mungkin aku apa nerok-nerok omahe sampean. Sorry lho. Nggih model dhewe nawe dhewe. Dadi petang puluh musuh suwidak kuwi mbok bangun kabeh. Kotak tok. Ngisor khusus ruang apa ki jenenge nggone parkir mobil. Wah, khusus lantai satu. pomane ya sampe ning omahku sesuk ya aja kaget, Bos. Hmm. Dadi hmm. mlebu duk nang mobil sampe siut mudun. Gon parkir masalahe. Sori parkir, Mas. Hmm, hmm, lantai siji niku parkir. Parkir lantai 2. Lantai 2 niku ruang tamu. Wah. Wah. Dadi petang pula musuh swidake kursi tok. Bayuh. Alah ki tenane golek kayu teko ndi Pak Do aku iki. Oh. sampai bingung aku ngerasain ruang tamunya si lantai dua lantai tamu lantai wel-welan loh bos iya iya iya lantai tiga lantai tiga lantai tiga aku tak gaya aku jenenge kamar keluarga kamar patang puluh meter patang puluh meter sepeda lah lah lah tapi karena bejo melek jigar loh tenan jadi bisa rasa penak wes penak itu tak dati di siji ngono ngeruntel, runtel malah penak jadi patang puluh lawan sepeda e kasurnya ya saat menunggu bos ya sepura ini bos duit ora karo-karo Mas. duwe cidakan dhewe ya Mas. Iya ya dhewe ngono kuwi Pak. Lantai 4. Lantai 4. Lantai 4 niku anu nun sewu niku kula sukani kamar mandi. Hmm. kamar mandi. kamar mandi neng dhuwur dhewe berarti. Iya no. Dadi lak wedi ape atusne kerucuk-kerucuk-kerucuk kon dhuwurne ketara. Tapi neng dhuwur niku klosete mon biasane sosok wong-wong mung cilik wae aku 3 meter, Bos. Dadi lak pengen ngene mentetek ngene. close act-nya telung meter iya sepuntennya lho bos awi ya rapi mari ya duit turah lah duit turah kalo ini lantai empat lantai empat lantai eh, empat niku lantai lima oh. lantai lima niku khusus anu bos niku eh, kewan ternak ternak ternak sapi wedus ya Tak kene dhuwur, Bos. Lah pra neleki nang ngisor. Ora apa-apa, subur no malan. Ora masalah niku. Kula sukani wedhus. Ya alhamdulillah berarti nyambut gaemu ya sukses berarti. Sukses ya kurang sitok tok jane, Bos, sing sing durung enek iki sitok dadi. Kurang eh, sakmono mbane wis 5 tingkat iki kurang. Kurang kurang, Mas. Kurang apa? Anu pondasine dereng wonten. Dadi kuwi sik rencana. Lah, ala ngomong-ngomong gedobos ngono lho. <laughs> Dirungokno tenanan kok. Ora Pak Yudha wong karepku ki wong awake dhewe ki nyambut gawe bareng. Jadi, boleh lo kacau nih rencana yang buat didungani, jadi paribasa nih. Keri goblok. Oh, uyak, uyak. Kayak rumah saku. Ini dalam rangkanya tasakuran mas. Syukuran ya? Okay. Uh, syukuran, penjendengannya Bapak Tarni, kalau Engkang Putra, Mas Mukari. Okay. Muga-muga bener-bener diijabai di negara. Amin. Didungak Pak Dok. Mulanya opo-opo ini kudu, nek awak edewi harap nyambut gawe opo-opo awalilah dengan bismillah. Basmalah. Nek wis rampung, alhamdulillah. Mulane ana tembang iki. Hmm. arep budal maca bismillah nek wis bali alhamdulillah mangkat kerja maca bismillah mulih kerja alhamdulillah niki tulodo sing becik ngono budal tanggapan maca bismillah mulih tanggapan maca alhamdulillah budal golek rejeki maca bismillah tanggone kepaten Al lah lho lho dek iya toko iki ya toko kuno kok nyapa toko kepaten iso alhamdulillah mbok pateni wong lha kudu iso cerdas paling tidak kok iso terus tonggo kepaten piye yo innalillahi oh, innalillahi ayo bujane sing iso <laughs> Pak Dalang Eko Inali Alah alah alah Macap Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah, oh, si. Tanggapane laris. Alhamdulillah Pak Eko. Pak Eko sukses. Maca bismillah. Bar nampa amplop. Alhamdulillah Pak Eko nek wedokane. Alah alah. Mesti parakmu mesti tekan jindi terusan wong kaya ngene iki godane iki akeh Pak Do. Paling tidak jadi seorang seniman harus bisa membedakan endi pekerjaan profesional endi sampingan. Lah sampingane opo? Nek awakku awakmu kan wis jelas seniman dagelan. Hmm. Iki jelas identitase wis jelas hmm. dagelan. Saiki Pak Eko kan gak jelas identitase. Kok sampean iku jane lurah napa dalang? Lah aku no dagelan aku. Asli. Lah dagelan. Lho lek sak umpama kon milih nuwun sewu, sampean milih dadi lurah apa milih dadi dalang. Loh, ya lurah kare dalang no. Loh, berarti ra duwe adek-adek, berarti mencela-mencela sampean. Ngono kok ya dadi lurah lah sampean kaya ngono kelakuane kok ya. Loh, lek kon wire nyatane terjadi tenan kepala desa dan dalang. Halus ya. pilih satu, Stok, dua di antara satu. Paling tidak keyakinan muncul dari hati. Teko, teko aku, Pak Dok. Awakmu pilih dari lurah apa dagelan? Oh, dagelan. Aku tekan ana. Pak Dagelan. Lah, wis. Lurah napa dalang? Loh, lurah no ning omah. Lah nyapa tanggapan rene barang? Lah milih lurah nyawa biaya nomai wong-wong kuwi. Loh, ya dalang lek saiki. Lah, masyarakatnya digoneng ning dijajal aku dadi dalang ayo. Aman dadi dalang. Ya masyarakatku tak goneng bolo. Loh. Nesu. <laughs> Marah wong ngomong-ngomongan karo wong tua. Apa dile? Berarti nesu. <laughs> Marane anyel. Berarti sampean cara anune tidak punya adek-adek dan tidak punya pendirian. Konsisten, Bas. Konsisten. Konsisten iku penting, Bas. Wong jenenge wong ngene iki lho wong nuwun sewu Pak Dok.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 Umpamane wong gendeng. Umpamane ana apa? Bocor. Ora ketu. Apa kuwi? Ora tau. Ah, wis yo. kok tak pancen. Lah lek aku gendeng nyapu aku teko kene kok parani rene yoan. Berarti awakmu yo gendeng no. Nara mau aku gendeng ngomong dia kok tekan ngene jajal. Lah Masa aku kok iso lho Pak Eko. Lah ya piye ya? Piye to Pak? Awakmu ngomongnya piye? Aku gendeng. Oke. Aku ngomong ngomong dewe yang harus debok ngomong dewe. Lelek roh aku teko kene gendeng, awakmu teko kene berarti nyapo? Kue berarti ya melu gendeng pisan lho. Berarti ya rawa dhewe tok, dek Lah sindan sindan ya ora ya gendeng. Lah kok iso, Pak Lah nek wong gendeng kok iso kono melak, "Yo Mas, yo Mas." Berarti luweh luweh kocok luweh gendeng, luweh edan, Lu, yoga deh. Lah kok iso? Lah ngerti, "Yo Mas, yo Mas." Tuling ndak, tuling ndak, tuling ndak. Berarti ora yo gotok. Lah nyapa? Penonton kabeh ngomong Ngomong e, ngomong <laughs> lah lambemu ngomong ngomong. ngomong Ngomong Ya penonton kabeh ya termasuk api lho. Ya guys api Pak Lah wong gendeng terus ditonton bareng. <laughs> Ora nek tontonan liya <laughs> ya. Pak Eko. Ora rumangsaku kok. Iki lho dikancani ibu-ibu lan adik-adik waranggono. Komplit niki. Hmm? Komplit. Komplit. Mulai ya. saka cilik, gedhi, setengah mateng. Oh. Mateng. lampu sing bosok bareng komplit. Komplit. Kaya oh, ora ana. caranan, jaranan, carane, carane di, carane, carane, carane, carane, Sing direk para mantri cek-cek dalu jeng Lusitasari. Wilujeng dalu sungkem kula dumateng panjenengan. Wah, sami-sami. Matur sembah nuwun paring rejeki dumateng kula dalu niki saged sowan dumateng Panjenengan saged sowan dumateng dalemipun Pak Tarni. Wow. Pripun penjenarak nggih sehat mawon to, hmm, Mas? Alhamdulillah kalis ing sambi kala jeng Lusi. Eh, Penjenengan manten ugi kula nggih tansah sehat wal afiat. <laughs> Nggih. Kula pucek-pucekne tambah lancar rezekinipun nggih, Mas. Amin. Sami-sami Mbak Lusi. Ngene Pak Dok. Matur sembah nuwun. Eh, Mas. Sedayanipun. Aja mundur. Masana. Hmm. niki katuran menapa? <laughs> Panjenengan bingah sanget dalu niki sing rawuh kathah. Ya, nggih, sing estreni, sing berkahi, sing padha berkunjung ya kata sangat Mbak Luki. Mantene sukses tuan rumah nggih sukses sedaya. Wah, kula kagum wonten mriki, Mas. Oh, enak. Enak piye to kamu? Apa? Takon jajal. batanku biasa cilik kok kuwi. Ya, nyapa kamu? gede yang kayak gua. Niku Mas Percil kare Mas Yudo, Mbak Lucy. Mbak, aku voting jane Amer iki. Lha lha, ijek urip apa ban? Loh, ha berat melok dibeleh ndek. Lah iya toh. Ngopo? Lah Brahman ora dadi korban. Iya toh. Awakmu lho kok iso ijek urip. Seneng lek aku mati. Lah ndek men ora katut dikorban kan awakmu Brahman lho. Jare mau kondelik. Loh, landele apa ya kena wong gedine sakmono? <laughs> Ya kenek to, ndelik mburine Pak Eko. Nah, alah hmm. Eh? <laughs> Ndelik mburine Pak Eko. Wong padha karo ngenyek Pak Eko iki mbok arani geleman. Kowe oh iya apa rumah sama aku wong. Pak Eko cah polos. Beliau orang itu orang berpendidikan. Wong lurus berpendidikan, ora tau piye-piye. Oh, iya. Hmm. Oh, mek lirik to, ora apa-apa. Pak Eko ora tau ngono kuwi nek ra konangan. Piye? Emang kok guyub? Ora masih Pak Eko wong e. Pak Eko itu hebat. Saiki nyawamu ning kee. Eh bendorone awake dhewe. Ojo hmm. diele-ele. Kepala desa manggok ngarep. Nek gak pinter dadi kepala. ngerti apa ora? Aku kepala oh. desa. Lho lho. Kepala desa. Desa. Desa. Jangkrik semuanya kono sejarah aku lho. <laughs> Lah tante tante ora mu. <laughs> Sepuntene lho bapak sepuntene. Ora dadi ngopo Dik Berjil? Nggih nggih nggih bapak. Muga-muga sedaya pangapura di Di apa nih bapak dikom? Pangapura dening Gusti. Oh nggih nggih nggih nggih. Sami-sami bapak iko. Iya, segala murah manggo ngarep mbok padak nek kancamu. Ngarep sopir <laughs> sopir truk wong piye ngarep. Hmm. Ora sih, Mbak. Memang kok dengaran apik karo kuwi. Sekarang siapa? Oh, apik kuwi. Sapa karo Yuda to? Lah nyapa? Lah nyapa iso apiki lho. Alah ndek ngrasani aku karo aku. Jangkrik sapa ngomong ngono? Mas aku sakjane wegel lho saiki amur karo percil ki. Piye ngomong piye? Mau anu cah elek rupane kok kirek ngono. Kok aku jane gak ngendak. Petuke urung lho ndek kapan ngrasani ngono nang aku. Terus mari ngono. anu gelo aku iki anu omong wis mumpung ngene iki ngene apa sih dite nesuan nesu bocah rupane kaya jenset lho oh. aku jane mentua lo ngidek-ngidek eh wiro ndek kapan lo petuke nyapa kok ngirik-ngirikne kancane lho ora ya jangkra aku ora lha kowe mbok kirik-kirikne mangsamu rupamu kaya diapurmu kaya ganteng-ganteng kok dhewe lah petuke lo ndek kapan rupamu kok kadal anyang-anyangen ngelokne kancane kaya kirik omong apa neh lek rasane lo ndek pedeke gede to mandak bocah cilik tak idek ingeli-ingeli lah kok pengen cecengel kowe. orang ya. Tonyo lampu ini Mas. Ya apa? Ayo menengok, menengok. Ini masalah keluarga lagi. Eh. Ayo ngomong ngomong Sumpah aku orang aku lo ngomong omongane ora tau ae. Apa dia ingin ngomong ngono, tak kan oh, omong tengane dia ingin Oh, tara lusi yo bajingan ae. Dek nyolong duitnya Yudha. Sopo nyolong duitmu, he? Eh? Seruh dompetmu ora tau kancamu iso nyolong. orang orang nyolong apane? Eh? Ora. Tuwunya tenan iki gimana? Siapa terus lo? Ngomong apa, Pak? ini Mas. Padahal ini ini Mas Yudo nuwun sewu yo nih jenengan. Nggih, Pak. Kuwi lek dasare akrab untuk keluarga ndak apa-apa. Eh, Cil, wah kirek suwi ndak temu karo guyon ndak apa-apa. Kuwi lho ora apa-apa lho. Ya lho rek kirek. Jangkrik malah. Sewodok aku manut Pak Eko kalau jare ben akrab. Akrab dengelmu akrab tapi aja kirek. Lah sapa? Cara aku dadi akmu yo ya nesu lho wong ngomong jarene wedhusku karo percil e gandeng wedhusku. Jangkrik madane wedhus kancane. Ndek kapan oleh ngomong lho. Wah, jangan ngono kowe ning mburi. Wah, aja dadi tombak dicucuki wae. Tombak cucukan kok ora. Kok ora ning ngono lho, aku biasa. Ngono kuwi ae lho mesti. Aku sabar sabar wong. Lah kok hmm. mati ngono eh, ngono. Masak wingi ngrasani aku. Iya. Piye ndek kapan? Allah, ngujur wis apinter pinter to kok adol-adol. <laughs> Oh, gak adol aku tenanan darene kuwi arep diputas ben modar. Wong e ngantek ngomong ngono. kowe ngomong awak arep putas kowe arep putas ayo lho nono tak antem tenan kowe kok tak antem tenan kowe arep mbok putas arep mbok putas ora pak ora mangsamu apa kok kowe ngrasani-ngrasani aku nang oh, aku di belakangmu kowe ngrasani aku ora mbok putas pak ora sumpah pak sumpah antem ora pak bojomu arep dipek lho bojoku arep dipek eh, mentola kowe karep bojone eh, bojo merongos ape dipek <laughs> mentola kowe karep bojone kancan arep mbok putas antem ora pak ngrasani ngrasani apa neh pak eko sampean mboten ngrasani pak eko Kula mboten krungu napa-napa. <laughs> Asem. Wong iso wong iso kaya sengkuni piye ta? Mbok sengkuni wedok. Ora aku wis dadakne, aku mbok patek-patekne seneng lek bayi. Ora maksude didungakne panjang. Oh, jenenge ndek oh. dulur wedok ki ya pun cinta kasih aku lo sayang mbek sampean kudu hmm, aja ngono kuwi. Hmm, arek kutah, Dik. <laughs> Piye? Piye? Ora aku lho arek ngidul nyunggi tremos. apa termos? <laughs> Iki ora termos ya, juriken. <laughs> Juriken. Iki ngeten, Mas. Napa? Aku pengen jenengan karo Mbak Lucy nembang bareng. Oh, nggih, nggih. Iki mau aku njajal pengen tembangin jenengan dandang gulone. seneng gula jenengan nembang dandang gula. Amun uyahe segoro ya. Oh, lho mboten kok. Apik percil dandang gula niku. Heeh. dadi seakan-akan jenengan karo Mbak Lucy iki andung gas romantika Roman, cara ya. anune. Mbok nom-nom ngene iki to nyapul karo Mbak Lucy mriki. Piye? Gak seneng tak kancani gak seneng. Waplok ngono ae. Kaplok. Ah, ora ora ngono nesu ora ora. Ngono masa aku ngene iki masa murupaku ya kaya Lydia Kandu. Waplok ngono ae. Alah alah. Aku dikaplok iki lho malah bengak. Kaplok yo coba dadi mandak wong wedok lho kaplokane bantere sepira. Sepira bantere playumu? Sik banter playune adepi rono lho. Oh, <laughs> ayo ayo. Lali. Sepira kandele kulitmu? Kandel kulit teng lus. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Serandale gua ngidul. Bakale dhewe kumpul. Serandale gua ngulon. Bakale dhewe kelakon. Alah alah. Dek, sing ngene kae ya? Iya iya iya. Tenang tenang. Nah. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Ora serok. Oh. Apik lho Pak Do. Wis satut. Ora serok, ora sotel. Iki sing ngene Iya iya. Ora wajan. Ora wajan. Ora melok. Ora kentil. Ora doyan. Iki lho gambarmu. Ha. Ah, tak enteni kuwi lho Pak orang iya. Ora serok, ora sotel. Ora wajan. Ora melok. Ora kendel. Ora doyan. Iki lho gambarmu. Ha. Eh, balik balik. Balik. Balik. Iki lho Pak Doh. Mangsane apa? Kira wong wedok nguran. Wis. Tuh, dicucuki. dijajal aku pengen siap, siap, siap. kamu karo mbak Lucy ini hebat banget siap siap siap siap dia ceng pak ini sing apa mbak Lucy serius ini dia ceng lo oh. lo dasar apa lo ya? yo jadi ketoprakan apa apa angkleng darmo apa <laughs> wis sembarang damar wulan mas ya damar wulan karo anjas moro damar wulan karo anjas moro ari mami alah lah damar wulan apa Ayo ngomong ngono. Wah, pantes so, pantes potongan ini pantes nek kon dadi damar luwak itu. Lho lho. Damar wulan. Berarti. Hmm. Duh, wong ayu. Kok duh to? Piye ta? Duh. Duh, wong ayu. Pap Tindingannya tak dikenal ngomong. Ngomong enak kupingmu budak ngono lho. Kok kaya wiras suarane mo kaya. pepujaning ati diajengan jasmara wah gila apik api keprae rada rene diajeng iya diampot <laughs> Kak Mas, Kang Mas, kalaman utut to toprak belajaran lho, Dik. Apa nek toprak dipisui ning dhuwur iki lho. Urung lakek pisan iki dheke eh, pemaine inti gak nyang. Gak iso belajar lho, sirone lho. Nek musibah nek yo iki ya. Nggih, Kang Mas. Lah, yo ngono lho. Tekan ndi aku ya? <laughs> Teko Gunung Bolo. Kaya ngene wong nandang as marang kapan-kapan mamaku. Iya iya diajeng. Ayo sing wedok rada manja sing lanang lae masuk. Rinten kelawan dalu kula tansah memuji dening hmm. Gusti menjang menapa panjenengan enggal-enggal dipundhut dening Kang Maha Kuwasa. Aja se. <laughs> Nyapa kok ngesu ngeses. Aja oh, se. Nyapa to iki rol. Eh damar wulan damar wulan lho. Eh, eh, eh iki. Iki nyapa? Oh enak banget. Wong tenanan lho kok iso sing gagah awakmu ya awakmu ya awakmu ya. Nyakono. Wong kestenge kowe ae aku ora. Heeh. Aku ya bagian apa? Penonton. Ya penonton nang merok. Lah tapi kan nyambi tunggu karcis. Oh iya iya iya. Ora nek sing anu ki ora payu. Tunggu karcis iki asile marah akeh lho wi. Karcis. Eh, Heleme wong-wong kuwi lumayan kok. Jenenge maling, dapurmu maling. Sing apik. dewa Irunge iso mekrok. Lek umume wong ireng ngene iki jempal. Jempal cepat ngene lho irunge iso klenduk-klenduk. Budal lho dhewe, budal lho. Ora prayo kowe kena gak. Ya bebas penonton nyacat piye lho. lho penonton nyacat eh sisi tak apa ki jenenge tak ngenani ki tak staples lambemu set set set tantem sambil plewok. Wong kowe. Ah ya karek golek sego karo kerupuk. Ayo. Teko ndi aku mah? Teko kerupuk. Welas. Welas ana mring wak mami. Besok. Iya iya cah. Kapuron. Ki anu nafsu bener. Nafsu kenapsen. Padumu pengen nek. Eh. nek padalang ki wis menep penggalihe. Menep ora nek bature ya. Besok kapan? Iya iya Kapan? Simak senang jagat sak isine. Iki Pak. Simak senang jagat sak isine. Simak senang jagat sak isine diajeng ora-orane yen pun kadang bakal. Oh, apa Pak? Alah alah. Ora-orane. Ora-orane yen pun Kakang bakal balenjani janji diajeng. Mula Kang saka kuwi. Mula Kang saka kuwi tak jaluk jeneng sira. Tak jaluk apa, Pak? Alah-alah. Marang sliramu. Marang sliramu. Aja nganti tidol-tidolan mangu. Aja nganti tidol-tidolan mangu-mangu. Awet. Awet. Sliramu lan aku iku wis manunggal dadi sawiji wong ayu. Ah wis padha karo Pak Yudha lah. Alah-alah. Awet. Awet. Ini kan karo karo mendem to karo serta narak. Awit. Ora tau. Lan wong. Iya iya dia. Malah kaya nonton wong picek. Lho. malah dinyenakne lho sing rumahmu. Mung karepku ya ndelok gegere kok. Awet. Ah, Monggo tindak wonten Taman Kaputren. Iki wis ana Taman Kaputren diajeng. Ayo moro nengen golek Indomaret sing cedak diajeng. Badhe mundhut menapa lho Kang. Tumbasne pop es. Sinten ingkang dipun tumbasaken? Tak tukak, tak tukokne Pak Yudo kae diparingi pop es karo obat diapet. <laughs> Wong delok dijak nopral. Lho, la piye timbangan awakmu awet. Kang Mas, iya wonten Taman Kaputran panjenengan kagungan mendo ingkang dereng. Oh iya. Da mendo. Da. Iya. Kowe iki dadi itu. Dadi wedhus e, e? ya, e, Dok. Dadi wedhus. Sinten? Tunggu karcis kok dijae. Eh, iki pemaine wis entek. Entek. Ayo ta dadi wedhus diluke lah. piye wedhus lo e piye mbek ngono ta ora iso aku lah lan jajal to mbek isin aku iki kulino adan kok dadi wedhus nah lah lah apa hubungane wong iki toprak harkat martabatku jatuh iki ngene ngene mbek mbek wah lah kok apik iki ya timbangane wedhus ya eh, eh, eh. wedhus kok berok <laughs> Nek mosok ning taman ana wedhus. Wis to, kuwi ajane njaluke ngono kok e. Iki mendone diajeng. Pengene pengene golek kewan apa njajali. Inggih iki mendo kare kirek loh Kirek. Ganti kirek, ganti kirek. Lah iki kireke ana ning ngarepku iki. Kang Mas. Lho, nyapa nguyuh ning kene tak tak lah. kire ora entuk jendorone mbok uyuwi kocok, kowe kowe jane uyuh sanggon-gon yo bebas kok kire ae masaku kuwi eh. kire ono eh, ayo ayo ayo setekan wedhus karo kire Pak Do iya heh <laughs> setekan anak wedhus karo anak dikawin silang kene oh alah kawin silang suarane suarane gak kawin karo bojomu ae to lah lah <laughs> ayo apa wong ayo tresno wong ayo tresno Tuki pundi niki ketok gak setekong galak piye to suarane piye to kowe? Hah? Kowe pe pe. Lah wedhus karo kire dadi siji lho. Kowe iki iso apa ora? Lah apa iso? Ya iso to. Jajal ndang. Ya kono Ngene ra kene Ya Allah. Baik lho. Ya iki garwane pun kan. Kula wonten dawuh kok ngesakaken menika sawetara awake dhewe lumebu taman sari. Nggih, Kang. Coba sawangen kae. Kok ana kirek sing lagi anyang-anyangen. kok mesaken to kasaken banget kirek anyang-anyangen iki tumon weh? kirek pak anyang-anyangen apa nek kirek ngono kowe lah ya jegong ta jengkong paling tidak Kang Mas oh, oh, oh, menika kenging penyakit napa kirekipun kok mboten saged ageng kek kados lho menggeh-menggeh kireke menika lembek nemen penyakit mengi Malah kok mesakan kados kados. Eh, Jenengan wedhus e wedhus e wedhus e. Jenengan mimi iki kan. Wedhus karo mbek. Hmm, hmm, mbek. Gambar pitik. Hmm, mbek. Kukuruyu. Malah apik. Malah apik. Oh malah teko ngendi-ngendi pitik barang. Lah sampean nopo saget. Ndajal ya. Ndak ayo. Nopo saget, angel lho niki wedhus. Angel, Bos. Ndak kirek karo pitik. Jago. Nopo saged ndajal? Nah, gumbal-gumbal ini kan berarti iso. Iso. <laughs> Jajal. Piye lek gabung ora iso. Lek iki lho. Yo lek kire-kire tok. Oh, oh, oh. oh, oh. campur, campur persis lho iso lan. Oh, <laughs> persis. Kayak iki kire gede. Terus <laughs> nak diajak. Ayo. Terus nak diajak. Apa buat Iya, iya, iya, iya. Hmm. Iya, iya, Umpama no nah kodok. tanpa <clears throat> perahu yo mangkon jajeng garwanipun kakak kang mas iya iya kula menika nembe nyita Adem lho Kang Mas. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora punjul saka 5000 ya. Kang Mas, kula pengin ngeret-ngeret kireke pencet. Oh, oh, oh kire pengin jeret-jeret kene kene ayo dajal ayo kene kene kene. Kok ora kepak kepenakmu dhewe kok njur. Iki Bendoromu putri kepengen nyeret ngeret marang seliramu, kire. Kang Mas. Ojo dadi atimu lho ya kire. Aimu to to kancane kire kirek Manut to to. Kancane mangan keceriping ora ngeru ora. Eh aku aku wae aku saiki. Hmm. Aku ndungo, Pak. <laughs> Iya iya iya iya. Lan wong Iki nyapet to. Kok ngganggu wong roman iki lejane nyapa? Ketok tas goreng, Pak. panas sapa wong wi adem lho kok iso panas lho mosok endi mosok to lagi lek goreng wong aku lho makem ora apa-apa wong adem lho lir adem lir lho goblok walah Oh, oh banyol tapi nya. Hmm, banyol aku. Lir umpamane. Asung lilir agak tumane. Panti. Ninana. Upama nirana kodo hmm. tanpa perewu sasat sara ing Monggo Pak Yuto terakhir nyinatutup nyidam sarihas moro iki napa to Pak lho iki ngene Mas iki mau tak nggih pembukaan cara tembang sing asli iki pundutan saka panjenengan Pak Jumadi lho Pak Jumadi gubuk asmoro cocok ah Tadi bawane nang pelok, ah, ah, lagune slendro. Heeh, ah, variasi. Variasi jenenge. Hmm, diaturake. Mbak Lusi ki lek gubuk asmara istimewa. Istimewa. Sak tembange sak jogete. Gubuk asmara istimewa Mbak Lusi tau diperkosa ning gubuk asmara. Eh, <laughs> sapa sing merkosa? <laughs> Oh, sampe diaturake. Oke, ya ape. Hmm. Siap. Thank you. Mbak Nun. Nanti ditembangke lagi. Ya. Tul cair nak cair catul cair di kotul bagi banyak hebat tul kari siji tul cair nak catul cair di kotul cari banyak hebat tul kari siji abah ana maye tenan diaben gotondo monto wetak ukur kok golek duit hmm. cantik cantik iki Iwang Iwang ngertos bos Darme Kali Dawir Kali Dawir kelas telu SMP. Kelas tunggal SMA. Satu lagi munggah tas munggah. Nah eh. hmm. siji. Hmm, si enam suarane apik dasare bleker yo ayu. Ayu hmm. wis tenan. Sopo lho sing rakit danan bocah iki? Hmm. Wong wedok murmuran sak pene iki ibarat gedang no lagi suluh-suluhe. Mulane akeh para codot-codot sing pengen mangan gedang. Tenan, cara kertas no sik polos urung nganti kenek keregetan. jelantaing kanepson hmm. utawa keregetan sepedol pumbung sik polos Pak Do. Yo diurek-urek Pak bareng-bareng. <laughs> Iki ngene iki umpama duwe rasa tresna. Cintane iki sik cinta monyet. Lah kok saged? Cinta monyet. Nang SMP nang SMA kuwi dadi sik mencolot-mencolot. Oh, seneng Mengkulai kono, sak seneng kene. Monggo lek sak awakmu. Sak seneng karo tukang uh, melodi. Sak sa seneng karo guru. Mbak Lusi barang wis wis ora cinta monyet neh. Napa niku cinta napa? Lek sak awakmu Mak Yudo, Mbak Lusi sak wis cinta beruk wisan. Cinta beruk. Jane Pak Eko niku nek wis gedhe nih cinta kingkong. Kingkong. Aturane Mbak anu Dek ya, sayang. Tembange sawangen, sawangen. Sawangen. Kula copi riyen apa, Bos? Oh iya. Eh, satu nada sayang. Oke. Tangane iki lho kok iso. Nyapo to? Katane pe nyekel daun muda bareng ora oleh nyapo. Nadane Mas. Sawang. Jogete ya, Bang? Nggih. Ora oh, aja di aja dijajal sik. Tak jajal sik. Gelem tak jajal ora? Ya. Jajal jajal. Eh, eh eh eh. Nek kene lho. Lah iki rada rene sithik lho, rada rene sithik. Ini ya. Goyangan karo vokalis sing rada mendesah, Dik. Sing dadi suarane sing sing serak-serak basah. Masa ngono? Ya wis tak pokoke gelem ngene iki ra gelem ya wis ngene. Oh, hmm. ana ya dandut ya Mas ya. Dandut talent ya. Apa aku kurang Ayo kudu iso. Kudu iso. Nah, sapa guyu tak kok jajal. Sing guyu kon munggah lho, Dik. Hmm. Masih cilik ya kan munggah kengko. Eh? Suarane sik lah rada begak kae rada. Mangkane lah mendek seret. Mundur ya. Asik, masuk. Yuk. Apa aku kurang keti? Iya, Apa aku ini? coba entul-entul. Becah <laughs> kocok iki kowe iki. Ngene tok lho iki. Aja ditul-entul lah, lah sekoke anyar kok dik. Iki lho delon to. Hmm. Apa aku kurang? Lho. Apa rotok mendesah. Eh. Apa aku kurang kadhim? Eh, Kayak Mas Petil lho, Bang. Aja mbok Oh, oh ngene bontul tul. Ya Allah. Eh, eh Mbak Alis yuyu. Alis <laughs> kita jajal. Kok dijajal kok. Sing gede-gede dijajal. Apa? Ayo coba tul tul. Kurang nah, gede. Ah, alon-alon alon. Apa aku iki kurang sayang? Lo? mesem anu, sapa? Eh, Inta. Iki sinten, Bos? Inta. Mesem eh, alah guyu. Jajal. Eh, kapok salah guyu ae. Eh. Lah entuk kancane nyambet gawe malah cengengesan. Iya. Eh. Ora oleh. Hmm. Ndek. Ndek. Tangane iki lho, mikir gojai kene lho, mikir iki tangane nang kene. Ndek. <laughs> Lumayan dek tuwipis dek. Ya apa-apa. Rada-rada juga siap. Jogete wis tak warai to ngene lho, Gin. Hmm, ini tak awakmu. Apa aku kurang? Wow, yes, oh no, yes, oh yes. Apa tu kau jual nenek kacarin aku juga tu. Reketan aku tu, yes Ayo, again. Ada nenek, ada nenek. ayo. Apa aku kurang gati Eh, apa lo deh? Kita kok kekencengan tuh Pak Dok. Malah api kayak sponsor obat cacing. Eh, lasno, oh mong mulek nih kini tok Lah itu tanda-tanda sinden yang lagi kerminan. Jadi, iya. Eh, ayo, eh, nih, jelas nih. Oh, ayo. Iya. Eh, las, las. Ayo. Opo aku kurang gati? Ayo, las, las. Maju. Opo lo meneng ae puri puri puri puri puri guyu puri ah. ayo kacal eh, ora apa ora iso kowe guyu ngenyek kancane padha karo nyambut gawe maido dhek maido pane iya ampun sapi aku sapi aku eh. ya jalo wis saiki kancane ah, joget tok nyacati karo ah, rasan-rasan joget tok nggur kaya ngono jek api aku ngono jek eh, hmm. Hmm, hmm hmm hmm piye tidangane ngene mikir <laughs> Kuli oh. ngondang gak nomik ora? Ya. Apa aku kurang Apa aku asaiku Ya Karo muni ngono Alon-alon anu lho kok Ngene eh, Ratu ndek buri Ratu masuk Oh ngene Ayo ya, ya, ayo ayo Yo Apa aku kurang kita iki. Lah iki iso pasno kae lho, ketipu ngamu Mas. Nyelak ketipungan kae ya beda. Nek rogel nek pas dirogel. Apa aku kurang menyesuaikan tempo dan menyesuaikan kendangan harus manut manut nonton sekarang manut manut ayo pokoknya ngono <laughs> gak bisa radio bukan dibalani ayo Piye oh. mau lali aku. Alah ngene tok. Oh, ngene tok. Wis manut to kowe nek manut wis menek tangapan ben diterno bibit nang. Ya ya. Apa aku kurang gati? Ya ya ya. Kasih, kasih, kasih. Ya. Masa. Ya, pripun Pak Eko? <laughs> Ngeten apa mboten? Ora roh, ora roh madhepe debok terus kok ngono. Lagak sing cilik-cilik urung sing gedhi-gedhi, Dek. Oh, beda lak kok kok. Lho, Mbak Elis ya andalan to, Mas. Mbak Elis lho pesaget. Oh, Mbak Elis karo Mbak Esna ku yo. Wis jajal to Esna, Esna sik. Alah. Ora guyu tak kon guyu. Esna barang. Iki langsung rap lagi, Bos. Piye, piye? Dadi langsung rap. Oh, arah rap enak benar. Alah, alah, Ustaz. Langsung ngene tok. Manut telak penak engko. Hmm. Sawangen kae. Ojo kok kok. Suarane mosok kok kok kok. Kowe pas gedhi Kok kok kok kok. Mbok rek kan balis ngepit kodhok nopo piye kakok kakok. Elis suarane sok kok kok kok wingi urung isna. Wah, suarane mak pyoh pyoh pyoh. Gini ya. Eh. Yo, delon gini ngene ya. Sawange kung tak so enak iki penak kentengen kenteng langsung jawab ya Mas ya sama dang tak dum tak dum tang ae sama tang, tang, tang, tang. alah menak bokong-bokongane pas lho Dik nek ngono iki super tenan Pak Dur iki ya tak. Ya. ini loh eh eh ini terus ya ayo sawange Api dek, tapi apa? Ngiwo, nengen, ngiwo, nengen. Loh, anu pas wiwitane api gelengi ora pas ngono Mas aku. Napa lho? Urung bar. Urung bar sapa sing urung bar bareng lu cek dites. Urung bar kok iso lungguh. Ngguri ora nyampe. Sawangan. kuwi jenenge bome. Bome kuwi bom. Bom. Ayo, dicokne lho. Ngene lho, eh, Lon. Nah iso iso dhewe wis terlatih Udah anger bar mulih tanggapan isu-isu yo ngene iki gerakane Ayo <laughs> sawange lha asik sapa yo ngono dadi ya Eh, hmm, Pak Eko. Eh, langsung. Mbak Elis gak iso miring isore maju tok. Tapi pisane ya langsung warek dek sakmono ae. Ndak ya. Sitake kelo dek mesti suarane pyoh pyoh Eh, Pak Elis napa napa pisan pisan. Iki iki iki. Wah, apa kena to padha kuwi padha. Wis to iki. Lelak liyane garap, wah lelak sakmono garape seminggu Pak Dek. Dek. Bokonge sak tampah. Eh, eh. Ha. Eh. Ah, ha, iki gerane piye yo? iki iki magic lho suwi dadi anu to piyo hmm, piyo hmm. lho iki lho tak penane yo sawangan kae sawangan alah miring lho jombok jokne koyo kae lho oh, miring dijok nih mantep nih hmm, iki ya jajal sawangan lho lho lho Kowe apa to, Cil? Eh, lah uapi lho, Pak. Ngene oh, aku sik ben ya, bar sik, ben bar sik. Ya aku tak ngalih, aku tak ngalih. Tang, tang, tang, iya, tak. tang. Nah, ini, bapak tak nyawang yo, ya, An. Dek, bae de yo ya, hobi. Suwe-suwe ndak kuat ngempet tok. Sa, ayo, sawangen kae lho. Nah. Wah, kuwi jan meletek Dek percil. Dalem, Pak. Gerake jane gak patek oke tapi semak jelem. Hmm. Ayo ayo samangan samangan Gerake. Sawangan, Bang. Ya, lagi Ya, Bang, Bang, Bang. Hei. Yo, masih bersama Campur Sarinya iya, Indonesia. Kusuma Wardani, Bro. Tulung Agung, Mas basaku dan dan lipit rambutku Mbak Limbo, Mbak Cange. Ah, ini Mas Perjil, Mas Yudo. Sekali Mas Yudo. Lalu Mbak Elis. Mbak Elis yang gak bisa ke samping, bisanya maju mundur. Terima kasih. <laughs> Ini Mbak Elis, ini bos. Niki enten pamundut terus aku Wah, hebat. Kuwe. Niki to, Mas? Duk. Oh, duduk, Ding. Neng ngandi kumlaku. Gila. Bayangmu Pasti. Tansa melu. Wis nada lanang Mas, Mas Yudo titik Aku iya, lho lo, iya. gue contoh lo, lho, ne Pak Eko aku aku contoh. conto. Deng, nganti ku melaku sayangmu mesti tansa melu nadyan singitan neng Pripun? Rasa ora tresno rasa. Rasa kang sejati sing diarani rasa kang sejati Menjeruni hati ati sayang. Oh oh, cek kok Banyuwangen. aku ngerti. Aku ngerti tresno iki. Metro sembanun terima kasih. Oke, okay, ya. oke, okay, oke. Okay, Terus ke Puri Ratna, Mas. Oke. Puri Ratna. Sari. Suara suling kumandang swarane dulan suling kabeh nak unine Ratna sih. niki suara karakter suaranya niku apik ngoten lho. Karena vokalnya banter dan los menggelegar. Puri nembang apa ae ora nolak Pak Dok. Wis. Hmm. Mulai suket teki. Iki lho iki punutane Pak Suparli suket teki Mas. Wah. Oh. Nggih, Pak Suparli. Sambangan. Suket teki punutane Pak Parli Pak Bayan. Parli. Bayan kali Pak Guru. or anu nih Pak Guru Pak Guru Marji. Marji. Karo anu Pak Selamat Pasar Bulung. Wis gak enak. Wis ora enak Pak Guru Marji nggih. Wonten biayine wonten wingking wonten dalu. Wah, Selamat Pasar Bulung ninggal terus mriki. Mm-hmm. Lali. Ayo Pur. Suket teki. Oke oke oke. Siap siap siap. Iya ya. Lah niki karakteris kecandak ya, Mas. Nah, ini kita jangan tinggal lima, jangan tinggal lima. Dua-dua. Jangan tingali. aku tak sengalah trimo mundur timbang loro ati wes ora nyacat pokoke ora nyacat nyacat kualat iki bos puri ratna, sari bibit iki lho rum Waduh, hmm. waduh. Yo diaturake. Ya. Kayak ngomong pur. Santai. Nyacat kualat kok pur. Lagi kendangane kaya iki Mas pertama Mas. Oke, oke, Santai deh, lagi jomblo. Jomblo Mas. Oke, jomblo. Hmm. Bar putus kali haka. Hmm. Sopo kuwi? Ora putus saya ditinggal. Patah hati. Ya. Sido ora kita tak Diatur lagi. Karo Kamal. <laughs> karo Mbak Isna. Wah, cocok niku. Disareng oh, iya. ne to maksude. Wah, duet. Tembange aja ngubur welas Kolaborasi. Kolaborasi antarane 10 engkone. <laughs> Rengat brengot. Ade mikir ropo. Sangga uang tanpa tanpa utang. Ya. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng ah, dalu. Ah, ya. Mbak Isna yang gede, Dek Kinta yang cilik. Sak pantaran lho Dek Isna. Biyen jaman nom-nomane. Lho lho, jaman nom-nomane Mbak Isna biyen sak Kinta iki. Sak Kinta iki. Oh. Nosa. No. Gara-gara seling dolanan mic terus malah gede iki. Oh, Aku wis tau cilik ek nyapa lho. Di Bang DR er rum tau gede ya. Di Bang DR er ra tau gede. Sumpen tak gedekne yakin yang gede-gedene ya. Heeh, diaturake. Aja ngumbar welase. Nguber, nguber. lagi <laughs> Makan makan. Oleh piye to, Sareh-sareh waton pik oleh. Mas, teruske. Selamat. kadek ngeling-ngeling Siap. Isih akeh iki lelakon sing kudu dilakoni ngono. Mbok. Aja nganti nglirwakke pakaryane yo, leladi karo Gustimu. Sing durung cemawis dicawiske sing urung siaga disamemtake yo, no. Ayo, tak derekke lagumu.